mi amor, tienes mi corazón. Si me dejas no vuelvas, compro de otro color. Oh, tu amor mata mi corazón. Cuando empiezo mi juego μπαλέτ. Το μυαλό μου στο δινέρο δεν θα χάσω το bet Με θέλει μωρένα σαν νέα Dior. Wow, wow. Τσικαλό και πάσω, πάσω Κι όλη μέρα στη γύρα κυνηγάω τα ευρώ. Όλε δίπλα μου περνάνε, νιώθω ελματά ντό. Ήταν άνοιχτά απλά μωρό μου, όχι δεν σ' αγαπώ. No, no, όχι δεν σ' αγαπώ. <laughs> Πες μου το όνομά σου μόνο Όταν με πλησιάζεις σταματά το χρόνο Να να να να εσύ που υδρώνω Αυτό είναι πόλεμος μωρό μου οπότε πλάτα πλώμα Baby κάλμα baby calma a a las que se zafma Baby calma, baby calma Ya te muley papacito por favor no vayas Mi amor, tienes mi corazón Si me dejas no vuelvas Compro de otro color oh, tu amor Mata mi corazón Cuando empiezo mi juego Va a morir de dolor oh. Ka nuk kom sana në mëna që du me të thonë në sy Dheri sot tim rri qëllime të mshel zemra ndry Ta vesh mani, mani, mani, unë e kam në gry Ama, ama, ama, ama, ama Vesh në nëjt stem Nizër të haraj emnin komplet Ato jo nga doj me mshtime, po zhjë një Ama s'kom kom djenja vesh për letra Vesh për këto letra Veç për po du me to bushëm Të në dhëndu pio ka vyn për gjëm Meni me gryta me një karitin zilëm Baby, calma. baby calma. Jamal me rook, they move falma. Baby calma, baby calma. Nessa zahra da te thir, de move falma. Mi amor, zahra da te gindor. Nessa sia pak dashni, ki belon mo Tu Amor, mata mi corazón. se pelun te chat